بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيبو دومين درساز دروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف إمام الترمذي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته چهلمین باب از کتاب شمائل امام ترمذی رحمه الله میگوید باب ما جاء فی عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم اون احادیثی که در مورد عبادت رسول الله علیه و سلم اومده عبادت عبادت یعنی بندگی کردن با نماز با اون الله طاعت ها و اذکار و اورادی که رسول الله علیه و سلم انجام میدادن عبادت الله جل و علا 61 حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا ابو عوانه عن زياد بن علاقه عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام حدیث در بخاری مسلم از لحاظ صحت ما مشکلی نداریم حدیث صحیح ثابت از رسول الله علیه الصلاه و السلام حدیث مغیر بن شعبه رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و روزی نماز خون تا جایی که پاهاش ورم کرد قرمز شد و ورم کرد فقیل له گفته شد به رسول الله علیه الصلاه و السلام اتتکلف هذا یعنی این چنین این مشقت و این تحمل و این عبادت سخت رو انجام میدی سختی رو به دوش میکشی با اون نماز این قد استادی که پاهات برم کرده و قد غفر الله لك و الله جل و علا بخشیده ما تقدم من ذنبك و ما تأخر اون چیزی که الله جل و علا در قرآن میگه دیگه فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر الله بعد داده که گناهان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما قبل و ما بعد یعنی گناهی رسول الله صلی الله دیگه به دوش در صحیفه اعمالش نداره پاکه خب الله جل و گناهانت بخشیده یا رسول الله خب تو چرا اینقدر خودتو زجر میدی خسته میکنی اینقدر مشقت را به دوش میکشی با این عبادت پاسخ رسول الله صلی الله علیه و خیلی قشنگه پاسخ رسول الله علیه و خیلی قشنگ در جواب اون صحابهش میفرمایند افلا اكون عبدا اول دقت بکنید در کلمه عبد افلا اكون عبدا این یعنی عبدا لله بنده الله نباشم بندگی نکنم برای الله هم که مرا آفریده میخوای این لذت عبادت و بندگی رو از من بگیرید یعنی بندگی عزته گناهانم بخشیده دلیل بر این نیست که من دیگه بندش که نیستم که بنده الله هم محتاج الله هم محتاج الله هم جل و علا و خصوصا زمانی که میگه افل اکون عبدا و شکورا عبدا شکورا این شکورا را در کنار بندگیش میذاره الله جل و علا گناهانم بخشیده لازمه بخشش گناهان من چیه شکر کنم سپاس کنم بگم راش شکرت سپاست که این منت و این فضل به من بخشیدی به من دادی به من عطا کردی تو منت گذاشتی بار الله که گناهان منو بخشیدی این شکر نمیخواد شکر میخواد و شکرم با چیه با زبان با نماز ثابت کن که تو بنده شاکری اعملوا آل داوود شکرا اعملوا یعنی عمل آل داوود شکر بود با اون نماز قبلا داشتیم دیگه در سوره جای خاص داشت داوود علیه السلام برای عبادت برای نماز می برای نماز و مناجات داشت با الله جل و علا با الله هم دوست داره کلامش تلاوت بشه و سخنانش خصوصا در سر نماز به زبان بیاریم چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم به زبان می پس شکر با عمل نه با ادعا نه با قول با عمل ثابت بکنیم که بنده شاکر الله جل و علا رسول الله علیه و سلم در این سخن کوتاهش بهمون یاد داره میده که مقام عبودیت و مقام شکرگزاری مقام عبودیت بندگی و مقام شکرگزاری الله سپاسگزاری الله باید همیشه بنده روی اون آراسته باشه یعنی همیشه در هر عملی انجام میده بیاد داشته باشه که وظیفش توحید الله جل و علا در عبادت پرسی الله جل و علا ما را آفریده بخاطر همین ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون هرچند که این عبادت مجرد یک پرستش بی فضیلت نیست پر از فضیلت همین نماز تنهاش الله جل و علا در قرآن میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر الا غیر از اون اجرهایی که گذاشته برای نماز خصوصا با جماعت که 27 بار از نماز فرد و تاک و تکی فضیلتش بیشتره غیر از اون فضیلت گذاشته شده نماز تو را به تقوا میرسونه تو را از فحشا و منکر دور میکنه خب زمانی که تو را از فحشا و منکر دور کرد چی میشه تو جهنم الله بر تو حرام میشه جاد میشه با نبیین و صدیقین پیامبران الله و صالحین در بهش و شهدا جاد میشه تو بهشت برین الله حضرت راضی و خوشنود میشه پس مقام بندگی مقام والای شریفی هست و الله هم جل و علا زمانی که از بندهش خصوصا پیغمبرانش میخواد مدح بکنه صفت عواب را بیده بهشون عواب کیه عواب کسی که با الله زیاد رجوع میکنه با عبادت و طاعت و با توبه و با استغفار و ذکر این مقامه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد برش محافظت داشته باشه میخواد روی اون باشه همین مقام بود که او را به این درجه رسوند لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك همین مقام بود مقام بندگی بود که گناهانش بخشیده شد با او این مقام الان ول بکنه نه این مقام باید محافظت برش داشته باشیم تا اینکه جایگاهی پس از جایگاه دیگر الله جل و علا به اون بنده بده نه اینکه اکتفا بکنه حالا گناهانم بخشیده شد تمام شد نه باید انسان همیشه همت داشته باشه بر مسابقه در خیرات عبادت و طاعت هرچند که مقرون به طاقته یعنی نباید ما فوق طاقتمون عبادتی رو بر خود تکلیف بکنیم از نوافل چون رسول الله علیه و سلام توصیه کردن در حدیثی میفرماین خود من العمل ما تطیقون حدیث در بخاریه خود من العمل ما تطیقون عمل را به اندازه انجام بدید که طاقت دارید قصه خودتون نکنید با عبادت و طاعت خصوصا اون عملی که مداوم میخوای انجام بدید بحث رمضان جداست بحث ده شب آخر جداست خارج از رمضان خارج از رمضان میخوای تهجد بخونی اون قدری بخون که بتونی طول سال بخونی نه که الان بخونی دو ساعت بعد بیای نیم ساعت بخونی ده دقیقه بعد بخونی نه بر حسب اون توان جسمیت شب را با اون نماز و طاعت تهجدت سپری کن و جلو الله جل و علا بیست 262 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا مثل حديث قبليه حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه که رسول الله صلی الله علیه و نماز میخوند تا جای پاهاش برم میکرد گفته شد که خب گناهانت بخشیده شده ما قبل ما بعد چرا این کارو میکنی فرمودن که بنده شکرگزار الله نباشه 263 مین حدیث الإمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا مثل همون حدیث قبلی بازم که به رسول الله علیه و گفته میشه که خب داری نماز میخونی تا اونجایی که پاهات داره ورم میشه و گناهانتم الله بخشیده خب چرا فرمودن بنده شکرگزار الله نباشه 264 حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة حديث صحيح حديث أمنا عائشة در صحيح بخاري ومسلمة من حديث حديث أمنا عائشة اسود بن یزید میگه سوال پرسیدم از ام عایشه رضی الله عنها رسول الله علیه و سلم شب چگونه نماز میخوند نماز شبش تهجدش چطور بود فقالت فرمود گفتن کان ینام اول اللیل اول شب میخوابید بعد از نماز تو ثم یقوم سپس بیدار میشد بلند میشد فاذا کان من السحر اوتر یعنی اگر وقت سحر نزدیک شده بود وقت سحر قبل از نماز صبح اوتر نماز وترشو به جا می آوردن در حدیث دیگه داریم از سخن خود رسول الله علیه و السلام میفرمان اگر کسی شب نماز خون نزدیک بود که وقت صبح داخل بشه شفق بیرون بیاد یعنی قرمزی آسمان قبل از فجر قبل از که وقت نماز صبح داخل بشه شخص یک رکعت نماز بخونه که نماز که خونده شب وتر بشه اینجا رسول الله صلی الله علیه و شب که به نماز می ایستادن در وقت سحر دیگه نماز وترشون رو میخوندن سپس ثم اتى فراشه میاد درخت خوابش پیدا كان له حاجه اگر میخواست همخوابی بکنه با یک از همسرانش همخوابی میکرد رسول الله علیه الصلاه و السلام فاذا سمع الاذان وثب اگر اذان میشنید بلند میشد یعنی رسول الله علیه الصلاه و السلام اینجا بثوب داشت یعنی با نشاط کامل قوی یعنی با نشاط بلند میشد به اینکه اگر غسل برش هست جنابت که غسل خودش انجام بده و اگر وضو هم خواست بگیره که تجدید وضو بکنه و سپس میرفتن به نماز خوندن وإلا و وخرج إلى الصلاة فإن كان جنوبا أفاض عليه من الماء قال جنوب بود غسل جنابته مخاصة میخواست انجام بده که غسلشون انجام میداد و الا توضأ وگرنه وضو گرفتن و بعد میرفتن به طرف و خرج إلى الصلاة حالا این وجه شاهد خیلی مهمه این قسمتش که رسول الله صلی الله عليه و نماز صبح براش خیلی مهم بود با نشاط بلند بشه تهجد انسان سنت انسان مانع از فجر نشه اون واجب این سنته نماز صبح واجبه و این سنته و رسول الله صلی الله علیه و به خاطر همین بعد از نماز تهجدش کمی دراز میکشیدن و میخوابیدن تا اینکه در نماز صبح با نشاط باشن 265 پنجمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة بن سعید عن مالک بن انس حا وحدثنا اسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل وقبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشرة الآيات الخواتيمة من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن ست مرات ثم أوتر ثم استرجع اینم حدیث صحیحه قبلا یک طرفش یک گوشهش رو گفتیم ما از اون آداب بیدار شدن زمانی که انسان بیدار میشه به تهجد سنته که این کاری که رسول الله علیه و سلم انجام دادن انجام بده و اونم چی؟ تلاوت قسمت آخر سوره آل عمران از فرمودی الله جل و علا ان فی خلق السماوات والارض که اینجا ابن عباس هم در این روایت بهش اشاره میکنن که رسول الله علیه و سلم بیدار شدن و این آیات رو خوندن ولی خب اینجا بحث نماز شب که چند رکعت خوندن ابن عباس رضی الله عنهما بچه بود کوچک بود اومده بود پیش خالش میمونه بخوابه نزد رسول الله علیه و سلم بچه بود ولی خب زیرک بود باهوش بود در روایت اومده که به خالش میگه میمونه شب رسول الله علیه و السلام به نماز بیدار شد برای بیدار کنی میخوام باش نماز بکنم خب اینجا خودش میگه میگه که شبی خوابیدم نزد خاله میمونه فضجعت فی عرض الوساده اومدم گوشه رخت خواب در پهنا عرض خوابیدم رو همون فراش رسول الله صلی الله علیه و سلم رخت خوابش اضطجع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی طولها رسول الله صلی الله علیه و سلم به طول به درازا روی اون رخت خواب خوابیدن و یک گوشه جلو و آخر ابن عباس میخواب یعنی بچه کوچیکی بود پیش خالش اومده خوابیده و قصد کرده که امشب بیدار بشه در بعض از روایت اومده که خالش بیدارش نمیکنه خودش بیدار میشه زمانی که میبینه رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شده چون نیت کرده دیگه میبینه رسول الله علیه و سلم بیدار شده دیگه بیدار میشه میگه فنام رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله علیه و سلم اومدن خوابیدن حتی اذا انتصف الليل نصف شب را نصف شب ساعت چند شده 12 حالا اگر بالفرض بگیم غروب ساعت 7 و طلوع ساعت 5 نصف شب میشه 12 او قبله بقلیل او بعده بقلیل قبل از اون وسط شب یا بعد از اون وسط شب به اندکی یعنی میخواد دقیق باشه خب موقع ساعت نبود که بگه فلان ساعت میگه تقریبا وسط شب یعنی قبل و بعد شاید نزدیک باشه فاستيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجه. بلند شدن دست کشیدن به صورتش علیه الصلاه و السلام برای خواب سرش بپره خواب سرش بپره یکی از راهها و روش ها برای اینکه انسان این خون تو صورتش بیاد و به خودش بیاد دقت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران شروع کردن رسول الله عليه وسلم ده آية رأس آخر سوره آل عمران خوندن ولا خصوصا انجا در اون روایت واضحتر اومده بود از ان في خلق السماوات والارض شروع کردن به تلاوت ثم قام الى شن معلق ومدن مشك آبي مشك آبي كبا شرب چرم درست میکنن چون آب خنک توش نگه داشته میشه رسول الله صلی اومدن اون مشک آب رو برداشتن اون ظرف آب رو برداشتن که چرمی بود آویز بود معلق فتوضا منها اومدن اون آب رو برداشتن وضو گرفتن فاحسن الوضو قشنگ وضوشون انجام دادن ثم مقام یصلی سپس بلند شدن به نماز خوندم. قال عبدالله بن عباس فقمت الى جنبه و در روایتی فقمت عن يساره، اومدم دست چپ رسول الله علیه و سلام ایستادم پا به پا چسبوندم کنارش نه مثل بعضیا که میان اقتدا بکنن یک قدم اونورتر نیم متر اونورتر میستن میگه نه اومدم پا پا چسبان در روایتی و کنار رسول الله صلی الله علیه و بغلش ایستاده الی جنبه جنبش بغلش وقتی که دو نفرم میخوان نماز بخونن اینجا داره بهمون یاد میده که چه کار بکنن بعد میگه دست چپ ایستاد در روایت دیگه به اینجا هم اشاره داره میکنه ولی خود نمیگه چپ میگه فواضع رسول الله صلی الله علیه و یده الیمن علی راسی اومدن رسول الله صلی الله علیه و دستشو گذاشتن دست راستش روی کلم روی سرم دست را گذاشتن روی سرم بعد من رو اووردن از عقب به سمت راست چون دست چپ ایستاده زمانی که معموم میخواد اقتدا بکنه به امام نماز فقط دو نفرن باید معموم سمت راست بیسته عبدالله بن عباس رضی الله عنه بلند شد دست چپ دست رو سرش میذاره رسول الله علیه و میارتش کجا سمت راستش خب یه چیز خیلی قشنگه اینجا جالبه رسول الله علیه و سلم امام داره نماز میخونه بعد خب دستم گذاشته با دست راستش یده الیمنا دست راستش گذاشت روی سرم بعد مرا اوورد ثم اخذ باذنی ف فتلها دست کشید به گوشم سبحان الله حسن عشرت رسول الله علیه الصلاه و السلام حسن عشرت حسن تعامل مثل بعضی از فقها میان گیر میدن نه سه تا حرکت شد نمازت باطل میشه خب رسول الله صلی دست رو سرش گذاشته از این ور برده بعد از این ور کشیده بعد دست به گوشش هم میکشه از باب تلطف مهربانی و انس و معانست و خوشی و رسول الله علیه و سلم دلش خوشه یعنی دلگرمی برای بچه دستی به گوشش میکشه اومده کنارش ایستاده میخواد تهجد بکنه خواهی نیاز به دلگرمی داره باید تو دلش خوش بکنی دلگرمش بکنی و اینجا رسول الله صلی الله علیه و داره عملا بهمون یاد میده میگه فصلى رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین شش بار قال معا ست مرات یعنی 12 رکعت رسول الله علیه و سلم خوندن ثم اوتر ثم اضطجع سپس وترشون رو خوندن سپس دوباره دراز کشیدن چنانچه در حدیث امون عایشه داشتیم قبلا که قبل از نماز فجر رسول الله علیه و سلم دراز میکشید اگر وقت نزدیک بود که دیگه رسول الله علیه و سلم روی ساق دست خودشون تکیه میدادن و آماده باش برای نماز نمیخوابیدن درازی خیلی کم میکشیدن تا بلند سری به نماز ولی البته اگر خیلی وقت نزدیک بود اگر وقت فاصله بود چنانچه در حدیث امون عایشه داشتیم میخوابیدن رسول الله علیه و سلم خب فقط الان اینجا یک مسئله هست و اونم این که اینجا خب عبدالله بن عباس میگه رسول الله علیه و السلام 12 رکعت خوندن با یک رکعت وتر حالا 13 رکعت خوندن یا 11 رکعت اون عایشه رضی الله میگه که رسول الله علیه و السلام نه در رمضان نه غیر رمضان بیشتر از 11 رکعت نخوندن اینجا علما هم میگن میگن که چند تا احتمال هست چون تعارض بین احادیث رسول الله علیه و السلام نیست احتمال اول اینکه بعدیه است اون دو رکعت اولی و رسول الله علیه و السلام قبل از نماز تهجدش ثابته که دو رکعت خفیف میخون که اون دو رکعت بعضی ها گفتن نماز بعدیه نماز عشاست و بعضی دیگر هم گفتن چون در بعضی از روایت اومده که عبدالله بن عباس میگه رسول الله علیه و السلام 13 رکعت خون گاهی هم رسول الله علیه و السلام بعد از اینکه وترش تموم میشد دو رکعت نماز میخون گاهی همونطور که نشسته بود بعد از نماز وترش که 11 رکعت خونده بود دو رکعت نماز دیگه میخوند یعنی نماز 11 رکعتش ثابته فقط این دو رکعت رکعت اضافه که در حدیث ابن عباس اومده بعضی ها حملش کردن بر اون بعدی عشا و بعضی حملش کردن بر اون درکعتی که رسول الله صلی الله علیه و گاهی گاهی نه همیشه گاهی بعد از نماز وترشون انجام میدادن در طرق دیگر اومده که خود ابن عباس میگه رضی الله عنه میگه حتی جاءه المؤذن تا اینکه بلال اومد اجازه گرفت برای آن گفتن که قبلا داشتیم در روایت که ما اونجا اشاره کردیم در آداب خواب میگه تا اینکه بلال اومد فقام فصلى رکعتین خفیفتین این قسمت هم هست در روایت در بعض از طرق روایت که بلال اومد اجازه گرفت برای اذان گفتن اذانو گفت بلال بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم دو رکعت خفیف خون در رکعت اول قل خب کافرون تلاوت کردن و رکعت دوم قل هو الله احد که این سنت از سنت ها هست و اونم در نماز قبلیه فجر نماز صبح وقت که داخل میشه دو رکعت خفیف خونده بشه و اونم سوره کافرون و سوره اخلاص در اون دو رکعت تلاوت بشه که یکیشون توحید عبادته و دیگری هم توحید چیه توحید ربوبیت توحید ربوبیت خداشناسی اون یکی یک پرسیه توحید عبادت یک پرسیه قل الکافرون و برات از شرک چنانچه داشتیم در توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به تلاوت سوره کافرون قبل از خواب چون برات از شرک یک پرسی درش است و سوره اخلاص هم به خاطر خداشناسی و تفرد الله جل و اقرار به تفرد الله به خلق و آفرینش 266 حديث امام ترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة حديث البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب سيزه ركعت نماز میخون نماز شبش يعني نماز رسول الله صلى الله عليه وسلم معمولا نه چون گفتیم یا زارکت داریم اون روایت ام عایشه بالاخره خب رسول الله صلی الله علیه و همیشه در خونش میخون علم اون عایشه به نسبت رسول الله صلی الله علیه و اون نماز تهجدش خیلی بیشتره تا عبدالله بن عباس عبدالله بن عباس یک بار دیده ولی اون عایشه معمولا میدید اون زمانی که بالاخره رسول الله صلی الله علیه و پیشش میخوابیدن 267 من حديث امام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشر ركعة حديث صحيح مسلم صحيح حديث من عائشة رضي الله عنها زمانك رسول الله صلى الله عليه وسلم شب حالا به خاطر مسافرت جهاد رفته غزوه برگشته خسته است شب نمیتونستن تهجد را به جا بیارن یا مریضی وفاتشون چشمشون برش غلبه میکرد نمیتونستن تهجد بخونن اون نماز شب را نماز تهجد را بعد از طلوع خورشید در وقت ضحا بعد از طلوع خورشید وقت ضحا از وقت طلوع خورشیده که ابتدای وقتش بهش میگن اشراق تا ربع ساعت قبل از اینکه خورشید به زوال برسه و وسط آسمان برسه ربع ساعت 20 دقیقه قبل از اینکه خورشید وسط آسمان برسه رسول الله صلی الله علیه و در اون مدت زمان از طلوع خورشید ربع ساعت بعد از طلوع خورشید تا ربع ساعت قبل از اینکه وقت نماز ظهر داخل بشه خورشید وسط آسمان برسه در اون مدت زمان اون 11 رکعت را 12 رکعت قضا میکردن 11 رکعت نماز شبشون رو 12 رکعت چون در روز نماز وتر و تاک نداریم جز نماز فرضی که نماز مغربه که ابتدای شب روز باش خاتمه میشه در روز نمازها شفه چه اون رکعت صبح چه چهار رکعت ظهرش و چه عصرش و چه نماز شب اگر شب کسی نخونده مثلا شخصی همیشه چون تحملش رو داره و بر حسب طاقت خودش هر شب هفت رکعت میخونه شبیه حالا خواب رفت نتونست اون هفت رو بکنه یا پنج رکعت میخونده سنته که اون نماز شبی که ازش فوت شده روز قضا بکنه حالا عادتش هفت رکعت بوده چقدر باید بکنه هشت رکعت اگر پنج رکعت میخونده چقدر باید بکنه شش رکعت یعنی اون نماز شبش رو قضا بکنه به این صورتی که رسول الله علیه و سلم اینجا نمازش رو قضا در نماز شب سنت ها قضا میشن بله چه روزش چه نمازش قضا داره؟ رسول الله علیه و سلم روز قبلی ظهرش رو نخوندن وفدی اومده بودن مشغول پذیرایی و مشغول صحبت و سوالات اونا بود نتونست تا اینکه اون نماز قبلی ظهر را انداخت به بعد از عصر به بعد از عصر اون وقت فرصت پیدا کرد و رسول الله علیه و اون نماز قبلی یا بعدی ظهرشون اونجا قضا کردن خاطر همین اون حدیثی که اونجا اشاره کردیم اون عایشه رضی الله عنها میگوید رسول الله صلی الله علیه و کاری که شروع میکردن دیگه ترکش نمیکردن دیگه رسول الله صلی الله علیه و بعد از اون نماز بعد از عصر ترک نکرد هرچند که اونجا از باب نماز قبلی یا بعدی ظهر بوده. ولی که دیگه ترکش نکردن حالا علما اختلاف دارن آلبانی رحمه الله میگه میگه چون رسول الله علیه و سلم ترکش نکردن پس سنت مطلقا خونده بشه جمهور ائمه شیخ بن باز بن عثیمین و مباقی حتی از جمهور ائمه اربعه بر اینن که این نماز خاص رسول الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و خودش اگر یک جای عبادتی انجام میدادن خودش دیگه اون رو ترک نمیکردن نه اینکه دیگران رو دیگه باید بهش اقتدا بکنن و برای همه باشه نه این خاص و ویژه رسول الله علیه الصلاه و السلام این نماز که دیگه بعد از اون همیشه بعد از عصر بخوره چون رسول الله علیه الصلاه و السلام من کرده از بعد از عصر خوندن مگر اینکه حاجت باشه یعنی نماز شخص میخواد استخاره بخونه تحیه مسجد بخونه ولی یک چرت هم دیگه حالا ذکر میکنن علما که سختم میگیرن خیلی روش و اونم قبل از غروبه که رسول الله علیه الصلاه و السلام سخت پرهیز داده از نماز خوندن در اون حین غروب خورشید که تشبه به مشرکین نشه اونهایی که خورشید را میپرستن سجده به خورشید میذارن یا به بتاشون میذارن به خاطر که تشبه به مشرکین نشه اون وقت نماز خونده نشه و اون وقت حرامه اما بعد از اصل مطلقا حرام نیست بعد از اصل میشه نماز خون چون رسول الله علیه و نماز خوندن و اینجا نماز سنتی را قضا کرده. پس میشه بعد از اصل خوند نمازی را قضا کرد یا نمازی را از باب حاجت خوند مثل نماز تحیه مسجد ولی که حین غروب انسان باید سب بکنه تا خورشید غروب بکنه بعد از غروب نماز بکنه 268 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه وغفر الله له ولامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين حديث ضعيفه وصحيح ماس اسش در صحيح مسلمه مين حديث حديث ابو هريره رضي الله عنه وغفر الله له ولامه از رسول الله علیه و سلام هم به اعتبار قول اینجا نقش شده که در مسلمه هم به اعتبار فعل از رسول الله علیه و سلام نقش شده یعنی چی و این اختلاف هم به خاطر هشام و هشام بن حسان جایی اومده روایت کرده این حدیث را با این لفظ که رسول الله صلی الله علیه و فرمودن اگر کسی بلند شد قبل از نماز تهجدش دو رکعت نماز خفیف بخونه چنانچه اونجا در حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما هم داشتیم بعضی دیگر همین حدیث را از ابو هریره نقل کردن رضی الله عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش زمانی که بلند میشدن قبل از تهجدشون دو رکعت نماز خفیف میخوندن از فعلشون شیخ البانی میگه رحمه الله اون چیزی که ثابته و صحیحه از ابو هریره برخلاف این چیزی که هشام اینجا نقل میکنه اون چیزی که ثابته این روایت از فعل رسول الله علیه الصلاه و السلام یعنی رسول الله صلی الله علیه و خودشون بلند میشدن دو رکعت نماز خفیف میخوندن تا اینکه سر حال بشن یا به نیت بعدی عشاء الله اعلم دو نماز خفیف میخوندن بعد از اون دیگه تهجد شروع میکردن و طولانی میخوندن بعد از اون دو رکعت اولی حالا گفتم یعنی خیلی از شروح گفتن که این دو رکعت بعدی عشاء بوده یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم این دو رکعت خونده به خاطر خواب از سرش بپره تا اینکه بتونه بقیه نمازش را اونطوری که حقش هست ادا بکنن سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده وصلى الله على محمد وعلى آل محمد